Albert, quina és la teva opinió sobre la improvisació? A veure, la improvisació és una cosa que és molt bonica i molt enriquidora dintre del que és el nostre dia a dia, la nostra manera de ser a cada moment en el que vivim, però la millor improvisació és la que està guionada. M'explico. O sigui, tu pots improvisar, dir, va, anem a improvisar, tal, pum, aleshores què? Surt una caca. És dir, el, el que dius i tal no és has de tenir uns, uns previs fonaments a partir dels quals improvisar. Improvisar per improvisar no es pot fer. Ja, però... Ostres, és que ara contestar-te així improvisant no... No, no jo em contesto a mi mateix. Improvisació, d'acord, però una improvisació amb un fonament. O sigui, és com, és com la cuina, si tu, si tu vols. És dir, la cuina d'autor, la cuina... Eh, la cuina creativa és una cosa molt bonica, però eh, està basada en els principis bàsics de la cuina tradicional, és dir... Eh, Veus? Ja, ah, ja està. Ja està. Estàvem improvisant i el micròfon també s'ha posat a improvisar. És com una cosa, és com l'anatema de la improvisació. És dir, ens posem tots a improvisar, l'ordinador improvisa, la pantalla improvisa, el meu ventre improvisa. <laughs> no et facis la pitja un lío. No. Jo crec que ara, així, de forma improvisada, ja estem gravant el nostre primer arxiu MP3 que penjarem a internet i amb el qual ja no, només aniràs 13 podcasts per darrere del, com es diu, Topo Pardo, no? no que és, no. és, el, és el, el, <laughs> bueno, acabes de descobrir que hi ha un topo abans que tu... Per favor, no em parlis de topo pardo perquè em poso de mala hòstia. <laughs> és dir, si tu, jo et vull dir una cosa, si tu... Es pret... diu Carlos Fenullosa, no? Car I és el Carlos primer, Follollosa. Prim... Si tu <laughs> pretens penjar aquest arxiu a internet... Jo, Carlos, jo... si estàs escuchando esto... Que te folle un pez polla. Si tu pretens penjar aquest arxiu a internet, jo et penjaré els collons de la punta d'una obra. Bueno, no. Queda, queda clar. Fem, saludem al Fermín des d'aquí, no? Saludem al Fermín Robles. Ah, jo, jo proposava gravar això i penjar-ho a internet perquè el Fermín sàpiga que, que hem estat mirant coses de noves tecnologies... El problema és tant que el Carlos té com una mena de sentit de, la, de culpa, mm, segurament l'edat de la seva mm, educació calvinista, que jo sé que l'ha tingut, a partir del qual ha de demostrar que ha fet les coses. A mi no em cal, però com a bons eh, diguéssim, col·laboradors que som, jo també eh, mm, accedit a fer aquesta petita improvisació perquè el Fermín vegi que hem vist realment el que, el que havíem dit que, que volíem. No és així? Sí, bueno, no sé. Llavors, ja que el Fermín està... Hola? Sí, sí. no hem marxat, eh? No. Eh, ja que el Fermín està està dedicant el seu temps a escoltar aquest arxiu en MP3 gràcies a que l'hem penjat a internet prèviament, sí. doncs diguem-li que podríem quedar, no sé, demà o demà passat Exacte. per hauríem acabar, de quedar de, acabar de, de discutir i després un doncs, de nosaltres doncs, transcriure aquestes idees i ja tindrem un guió un document si més no, no la veritat és que les tres terceres parts del projecte Primperan necessiten donar això és un missatge és un missatge Igual és el Fermín. Són noves tecnologies. Potser el seria Fermín. molt bo que el Fermín ara en directe... Com que ens està escoltant, ens, està, ens ha dit, us estic escoltant. No, del pro, estem gravant, però això no vol dir que estem emetent en directe. És que tens molt poca imaginació. No, no és el Fermín, és un, és un altre amic. És un altre amic? Ah, perquè jo pensava que tu no tenies amics. A veure, Nos estamos yendo de madre. Això no, no és el tema del que estàvem parlant. Bé, doncs, fins aquí aquest primer arxiu del podcast Topo, que no topo grosso o topo... No, perdona, això pot... és, és, és podcast primperant. Perdó, sí. És que sóc una penses? mica... Sóc una mica... Joder, Odal. Introspectiu sempre a mi mateix. Sí, introspectiu, egoista. És el que ets. I tu un cabron. Sí, sí, però jo almenys no tinc un ciudadano gepardo. Però tu ets un, ets un cabronàs. Vés a la merda. Ei, passo de, de col·laborar amb Primperan, amb aquest, amb aquest <laughs> imbècil. Vale? Bueno, no, no, i una, una altra cosa abans d'espedir-nos, hem confirmat la col·laboració de, de la Merche, que, sí, és, a... que és la nòvia de l'Eudal, de, ah, de moment. A la ficció, a la més absoluta ficció, tot i que... Que cony ficció, sí, sí. Bueno, el cas és que aquest ha estat el punt positiu, un dels punts positius de la jornada d'avui, a part de que hem esmorzat com a 15 vegades, particularment al Carlos, que li agrada molt esmorzar, i quan li agrada una cosa la fa moltes vegades, cosa que no té... Eh, a veure, quan t'agrada una cosa has de tenir en compte de que a eh, lo breve, si bueno, dos veces breve o al revés. No sé, ja portem més de 5 minuts dient xorrades. Ja està. Potser que l'MP3 seria massa gran, no? Ho deixem aquí Ho deixem aquí.